номаи якуми паулуси фириста ба таслуникиён боби як мо паулус силус ва тимотиус ба ҷамоати имондорони шаҳри таслуникӣ ки аз они худопадар ва худованд исои масеҳ аст салом мерасонем فیض و آسایشتگی بر شما باد. ما همیشه شما تسلونیکیان را در دعاهایمان به خاطر آورده برای همه شما خدا را شکر می گوییم. اینچنین در نزد خدا پدری ما ایمان و محبت و امید شما را به یاد می آریم. یعنی کارهای شما را که با ایمان صادر کردید، مهنتی را که با محبت می کنید умедеро ки ба худованд исои масеҳ доред ва онро нигоҳ медоред эй бародарони азизи худо аз баски хушхабари расондаамонро на танҳо дар сухан балки бо қуввати рӯҳи пок қабул кардед ва ба он хушхабар боварии комил доред мо медонем ки худо шуморо интихоб кардааст худатон ҳам медонед ки мо чӣ гуна одамон будем чун барои беҳбудии шумо дар наздатон мондем шумо аз мову худованд ибрат гирифтед бо вуҷуди азобҳои бисьёр шумо каломро бо хушнудии рӯҳи пок қабул кардед аз ҳамин сабаб шумо барои ҳамаи имондорони вилоятҳои мақдуния ва охоия намунаи ибрат шудед акнун каломи худованд аз тарафи шумо на танҳо дар мақдуния ва охоия балки дар ҳама ҷое ки дар бораи имони шумо шуниданд паҳн гардид барои ҳамин лозим нест ки дар бораи имони шумо ба касе гӯем чунки дигарон аллакай ба мо нақл мекунанд ки чӣ тавр шумо моро қабул кардаед و از بودها روی گردانیده به خدای زنده و حقیقی روی آورده اید تا که به او خدمت کنید اینچنین انتظار از آسمان آمدن پسرش هستید که او را پدر از مردگان زنده کرده است عیسی را که ما را از غضب آمده ایستاده خدا رهایی می بخشد